Baixa zu izan duk, um, beguek goatu duk eguneko eh, hoita hamar ez Eta egia duk COVID hortak landa Bome, jatetxekia iguntia, egan urtin bon partikular azian, eh, bazia e, jatetxe paketa bueno, zerratu itzutia, aurten hor rahasitutuk, eta um, jentek bazian hobinin beharunia, jatetxe hoita txuiteko, eta guk egadek uh, senditu diag arrunt guek euh, enteki grossisto horiek eta hola despedida yuken diag hatxar-hatxarretik. Erraiten euh, jalaik uh, ehuneko hoita hamarreko goatze bat, duk xaltzetan, duk xifro daferan, hein, duk uh, zertan? Xifro daferan, hein. eh? Bo, geho partikular azian egan urtin zerratuk egon zutia, mena, ez gutuk sekunan xifrafer horta heltu uh, asuien euh, uh, kooperatiban bizien. Mhm. Eta uh, asuian merkatia ikin hasiko gutzak eta goi patuko diagio heltu bada habo behikia. Uh, asuian aldetik, ordin, uh, zer izan da ortenko merkatian uh, berezitarzunak ernen Eta bazia buita bat zela natibitateko edo egiberriko merkatu hoi hun izan, eta aurten euh, uh, hatxar hatxaretik euh, hun Eta txekidik uh, eh, ben eguberri hartino. Geo landa ahunt uh, bat eh, izan duk, eta bestarrestan haste bat haboi haiten dik, eta hor uh, eguberri gabe kajik uh, duk, stok sube egin behitzen Espainian. Ordin bon hor uh, egia uh, surprisa zean, bat ez dakiak abantzila ze merkatu datekin, uh, natibitateko Eh, Espainiak kuek die eh, manhatzen, eta hor eh, hun, hun izan duk, eta bom, aurten emaniala uh, aipatuituk hun datekila, hainbat hun datekila, hor din bom, uh, hoi marka huna. Ber guatzia izan duk, asuian eta behikian, saltzen aldetik, ala bata bestia benu habu guatu da? Bai, asurkia gogatu duk habo uh, behikia beno, asurkia deja merkatuko presiuk goago zutia, ordin uh, hatxar-hatxarretik deja presiua goaxago zutia. Mena behikia bai uh, gogatu duk zinez aurten, eta bon, uh, oa isaltzen diagu heben eh, gainti, jate txetan, heben gainti hoitan ebai, mena despedida ebai badiagu hor eh, paizen eh, oltan, fen, ez hainbeste eksportazionin asurkin bezala, mena paiz alte hortan bat iagu hispala uh, importantak uh, gueki badik hamar urte somaita iel edo hamar bost urte, eta beste somait hor azken urte hoitan. Mm da urti uh, nul ikusten duk, um, agian ikusten duk uh, epantzu goatze hori, gana, uh, eh, Heltu bada presioen edo Laboaientako etxenko aliman eta hoien goazia Heltu bada hoi duzi etzeko zikusten eh, bazterra? Bai, hoi, gu gue dudabatuk uh, eh, Zaldaien presioa zinez goatuduk uh, Geo frezak ebai uh, goatzen tutuk Ordi moral uh, ez duk beti Hortan ez duk uh, izigarri hun Eta bom, uh, zometa ez duk behian edo Xaltzia eta egizenta gabe, Zorza aguntz duk, ez du bospasei hilabetez begatu behar eta bom hoi kumprinitzeko gizan duk. Mena importantuk bai, eh, jarraik dezen, eh, merkatu hoi hoa esik urtatu itiagu, uh, eh, langili bat itiagu formatu eta badiagu txeki importantek, e, voilà, kidek ekartetzen jabo guano eta duk, e, indar batekin endiagu, eta euh, ahalbada, euh, beti jabo sen baliatzeko, eta, eta hoi, euh, hoi duko e helbuia, eta hoi laboien ere duk lehen, lehen helbuia, bigerena ebai, preforzta heben ekonomian aiaztia, hiltegia,